perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8 i mitja a 9 i mitja. Presenta Ivan Montes, amb Esther Reyes i Ana Morales. Bé, doncs hola, molt bona nit a tothom i benvinguts a una nova edició de Conducta contra ella. Avui és dia 16 de novembre i bé, com heu pogut escoltar a l'inici del programa, falta un nom, Pau Castro. Avui t'acomiades de conducta contrària, oi? Sí, bueno, que us tinc que dir que... No, no, però encara no ens ho ah, diguis, ah, vale, que vale. tenim molt programa per davant, vale. amb noves seccions i amb moltes sorpreses que anireu descobrint al llarg d'aquest programa. Eh, bueno, eh, vaig a saludar a les col·laboradores que ens acompanyaran durant les pròximes setmanes, que són l'Anna Morales. Molt bona nit. I la Esther Reyes. Molt bona nit. Aviam, aviam, que tens el... Molt bona nit. Ara. Doncs bé, eh, sí, eh, has de marxar, després ens donaràs eh, la teva, el teu comiat i ara hem d'anar amb una cançó, però abans de tot recordem 937848598 és el nostre telèfon perquè ens truquis. Pots entrar al nostre Facebook, facebook.com barra conducta contrària, al nostre Twitter és c, c barra baixa contrària. I bé, anem amb Bruno Mars, Lock It Out of Heaven. Estás en la sintonía de Radio Star Tarrasa 100.5. Estàs escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. I continuem ja a Conducta Contrària. Ara sí que podem dir que tenim les pàgines i les xarxes socials ben obertes perquè les tenim. Eh, tenim el telèfon 93784 85, no, 937848598, que ho dic sempre i avui se m'oblidarà. Eh, <laughs> I bueno, què tal? Eh, com és la, el comiat del Pau, doncs per no agobiar-lo massa, doncs avui no farà secció, però us adelantem que tenim eh, moltes seccions noves, bueno, algunes seccions noves, altres com sempre, i bueno, doncs us comencem amb ella, si us sembla bé. Eh, com sempre és una cosa que no pot faltar perquè sempre hem d'estar informat de les coses normals però també de les coses més absurdes i més curioses. És l'informatiu contrari. Esther, Hola, molt bona nit i benvinguts a Informatius Contraris. Aquesta setmana tractarem les següents notícies. Una nova via intel·ligent. Subsimomo, el nou robot japonès que ajuda a netejar les oficines. I una nova vietnamita pateix una estranya malaltia i s'envelleix l'aspecte uns 50 anys. Una nova via intel·ligent. La via es construirà a Holanda als mitjans del 2013. No té marques a la superfície, sinó pols fluorescent que s'il·lumina amb la llum del sol i recarrega els cotxes elèctrics. En general, quan parlem de millores tecnològiques en les carreteres, pensem que són GPS, realitat augmentada i sistemes de monitorització més eficients, però en aquesta ocasió es rep la millora és la carretera mateixa. A mitjans de 2013, un innovador informa detalls que com l'estat de superfície i fins i tot ofereix una vida de dedicada per recarregar els cotxes elèctrics. Probablement una carretera ha d'oferir molt més que un, que un bon estiat. És lamentable, però els accidents són diaris i encara, els vehicles encara que els vehicles han millorat les seves mesures de seguretat, potser és necessària una forma més efectiva d'advertir els conductors sobre qualsevol factor que pugui afectar tant la seva seguretat com les altres. El projecte que presenta Studio Rose Garde, costat, al costat del grup Hegimans, va començar com un concepte que encaixaria sense problemes a una novel·la de ciència ficció. No obstant això, després d'haver guanyat el premi del millor concepte futurista, algú ha decidit accelerar el temps i convertir el concepte en realitat l'any que ve. Es tracta de la carretera intel·ligent, en primer lloc, les marques sobre la superfície són reemplaçades per una espècie de pols fosforescent que recarrega amb la llum del sol i il·lumina la carretera a tota boca de nit. La recàrrega està disponible en aquest pols eh, que, que, que dura unes 10 hores un temps que en teoria hauria de ser suficient per il·luminar el camí de qualsevol conductor durant tota la nit. El funcionament és similar del quan hem vist amb les joguines o altres objectes, a diferència que l'efecte és més potent. La superfície també serà coberta amb una pintura especial, que s'activa d'acord la temperatura. Si el clima és molt fred i la superfície és relliscosa, apareixen flocs de neu, indicant en aquest estat, de forma similar als indicadors que tenen alguns envasos de menjar. Dur, ai, la construcció serà de més o menys 5 anys. El projecte encara va més enllà. Inclou llums que s'ensignen i s'apaguen automàticament a mesura que circula el vehicle i una via dedicada exclusivament per a cotxes elèctrics que rebran energia mitjançant bombines d'introducció. El primer tram d'aquesta carretera intel·ligent serà desplegat a la província de Barban, Septetronia, a, mitja, a mitjans de 2013 i portarà prop de 5 anys en, en completar. Per alguna raó, no hem trobat informació que faci referència en el cost de la carretera intel·ligent. Per tant, suposem que no totes les idees presentades en el concepte seran aplicades. No obstant això, qualsevol cosa que ajudi a fer carreteres més segures i estimuli l'ús dels vehicles és benvinguda. Subsimomo, el nou robot japonès que ajuda a netejar les oficines. Ja es troba disponible al mercat de Japó. Un nou robot que neteja el que, és, que neteja i és pràctic i funcional, batejat com el nom de Subsimomo. Aquest model serà dissenyat i desenvolupat per les grans empreses Fuji Heavy Industries i Subsimomo, on després de 10 anys de la seva última màquina semblant, esperen que aquest model actual pugui disposar una versió més simple i més bona en capacitat de navegar per voltant d'una oficina normal. Una oficina, una oficina és plena d'escriptoris, equips i empleats, que pot semblar un obstacle per qualsevol màquina, però aquest robot, que neteja, es pot moure a través d'un espai pel seu làser telemetre. Inclou veus de missatges directament dient l'obstacle per sortir-ne, només en cas que sigui un ésser humà. El robot, el robot esperarà uns 15 segons i si l'obstrucció no es mou, pues, ell surt del mig. El robot té una bateria de propulsió i pot funcionar durant unes dues hores i mitja, mentre la seva velocitat i el moviment durarà com un... Eh, és mitjana uns 30, minuts per, ai, 30 metres per minut. La següent notícia ens parla d'una no, dona vietnamita que, pa, que pateix una estranya malaltia i s'envelleix l'aspecte d'uns uns 50 anys. Nigun Tipong, que té un nom molt raro, és una dona vietnamita de, 25 anys, de 26 anys que aquests últims anys s'ha vist envellir el seu aspecte en gairebé mig segle. Avui sembla que la senyora té 70 anys i ningú explica com va sostenir. Ell es, es creu que l'origen hauria trobar una reacció al·lèrgica extrema, produïda després de menjar menisca en el 2008. Llavors va brullar el seu rostre, el coll i les mans en una erupció i li picava molt. Arrascava de manera inconscient, fins i tot mentre dormia. Els medicaments no li feien efecte i el, doctor, i el doctor local li va receptar una cosa que es pensava que era una dermatitis. Per pitjor, el medicament receptat li va inflar la cara i li va brotllar més aquella afecció cutània a la resta del cos. A la setmana va tallar el tractament i va passar un tractament més tradicional i li va alleujar la influor, però es va engreixar i li va fer la pell flàcida. Va haver un punt en què va deixar els tractaments i en aquests 3 anys la pell va, la pell de la cara s'ha envellit fins a uns 50 anys. Doncs fins aquí les notícies curioses de la mà de l'Ester Reyes. L'informatiu contrari, moltes gràcies, Esther. Gràcies. Ai, de res. <laughs> bueno, no, no, és que jo et veig i m'encanta, eh? Perquè vas gesticulant allà i seria el dia de la Tweetcam, de veritat, que, Ai, no. que valdrà la pena, eh? Doncs bé, toca anar amb una altra cançó mmm, per als que diuen que no posem cançons en castellà doncs és una altra, és de Melendi és de fa poquet es diu Làgrimes desordenades i us les dediquem a les làgrimes desordenades a tots els que ens esteu escoltant Si mi corazón no se viste solos porque no he encontrado a su medio limón luchan los asaltos manda la vida vive con cien gatos en un callejón y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un Superman que busca tu cabina el sujeto de quien no llora no mama una puta con horario de oficina y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada salada porque brotan de mi sol lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado una botella. Si mi corazón sigue de calavera, es porque aún no he aprendido a disimular. Cada vez que ve pasando tus caderas, caen las llaves al fondo del bar. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy Barça. Conducta Contrària a Radio Star Terrassa 100.5 FM. Doncs molt bé, ha sonat aquest Melendi, Làgrimes desordenades. Estàs, recordem, a Conducta Contrària, Radio Star Terrassa. Què tal, nois? Us ha agradat? Sí, ens agrada. Estàvem parlant d'ell, el Melendi. Sí, sí, anem a parlar una miqueta d'ell, perquè a part de, de ser el coach de la voz, doncs també el Melendi... Jo estava sentint alguna de drogues o alguna així, eh? Sí. Sí, sí, sí ens, que ens expliqueu, home, ja que estem... Ah, doncs que com va sortir això de Telecinco, de la voz, pues vaig dir, ell i la nòvia del meu pare va dir, bueno, companya, companya, Bueno, ah, <laughs> bueno eh, que va dir eh, que aquest fumava molts porros i jo vaig dir, no, no serà veritat. I vaig buscar al YouTube i es veia una entrevista que li van fer que deia que ell consumia marihuana i hachís per obrir la seva ment d'alguna forma. I bueno, a mi, jo em vaig quedar una mica tocat perquè, no sé, a mi no m'agrada que la gent consumeixi drogues. Mm, normal. Bueno, té, ha tingut bastants problemes, com el de l'avió aquell que es va ficar en un avió que el van tenir que treure. Uh, jo això, vaig això escoltar no alguna però no em va... Sí, sí. Bueno, coses que tenen els famosos, les excentricitats. Sí. Molts lius, molts lius. Una altra de, de les seccions que ja hem pogut escoltar en aquest programa, hem, eh, és la de l'Anna Morales. Explica'ns una mica, Anna. Eh, bueno, no. aquesta és una ah. mica nova perquè eren cotilleos, no? I ara són notícies musicals. Sí. O sigui, hem canviat de, de tèrmins. Uh mhm. -huh. Explica'ns, explica'ns. Doncs bé, ja que parlem del Melendi, doncs us porto una notícia seva. Doncs comencem amb la teva secció, si et sembla bé, no? Perfecte. Melendi treu nou disc. El cantant asturià ha tret un nou disc que es titula Làgrimes desordenades, amb el que sortirà a la venda aquest dimarts dia 20 de novembre. Està compost per 12 temes. El títol del disc fa referència al desordre lògic que hi ha en ell, segons explica el mateix artista a la seva web. I bueno, la segona notícia, eh, ja la venda el nou àlbum de One Direction, que es titula Take Me Home, One Direction, el fenomen de la música pop mundial més important de l'actualitat, amb més de 12 milions de discos venuts, ha publicat el 13 de novembre el seu nou àlbum Take Me Home, de, o sigui, fa 3 dies, amb després de la seva recent visita a Espanya. L'àlbum s'ha editat en forma estàndard i edició Yearbook, un llibre de, de luxe en edició exclusiva per a Espanya amb fotos de fans espanyoles incorporades. I ha arribat el segon el número 2 en vendes digitals en les poques hores d'editar. El primer single, Life Will Wear You, es va estrenar el 20 de setembre i les seves comandes anticipats, anticipants el van convertir en el single de prevenda més ràpida de la història, situant-se en poques hores al número 1 en més de 50 països, entre ells Espanya. Doncs sí, de fet, dos dels temes que has dit a la teva secció ja han sonat a conducta contrària. Un és ja... Oh, ara no em sortirà el nom perquè és complicat dir-ho. El de Melendi l'acabem d'escoltar. No, no, sí, i, i l'altre, Life Will We Are Young, mm -hmm. no? Mhm. O algo així. Sí, sí, sí. Doncs sí, eh, han sonat, justament quina casualitat que l'hem escoltat davant, abans d'això. I bé, doncs eh, hem de comentar moltes coses, però entre elles que d'aquí poc, bueno, d'aquí poc no, ja estem a l'espera, demà és la festa dels 80 a veure, que ho digui bé. Bueno, sí. és la festa de, de la Ràdio Star Terrassa, de la ràdio. Mm, que bé. Es farà a la sala mm, No Name, a l'antic Neon. I doncs bé, l'entrada no sé ara mateix quan costa, crec que eren des de 10 euros. 10 mm. euros. 10 euros. Sí, Era a les 12, no? Em sembla. I vindran molts... Sí, és a les, a les 12. 12 no? I vindran Ui, molts... Jo tinc gros, de la nit. De la nit. Ah, vale. A les 12 de la nit. Doncs bé, hi haurà famosets, eh, heu de tenir 18 anys, eh, què més? Vindran el Ryan Paris, no sé que el coneixeu, però eh, com a cur curiositat, bueno, com una referència us puc dir que, com es diu, sabeu qui la Soraya que va fer aquell àlbum mhm. doncs, de 80s, uh -huh. doncs la Dolce Vita, Ara no me la fareu cantar, no la cantaré. <laughs> bueno, Dolce Vita, bàsicament, eh, espereu, que, que segur que està per aquí. Bueno, bueno, que això, que... La trobes? No, no. Bueno, bueno, Ai, aneu, vale. parlant, aneu parlant, que jo vaig buscant. Bueno, bueno pues espero que, que la això, trobem. Que, que la festa té, que, que està bé, eh? Sí, aquí hi ha, un tro hi ha una propaganda aquí de, del, del doncs tio sí, que estàvem parlant aquí Facebook, penjada a la porta. Per a I... Facebook. I estarà el DJ de Faren, l'Héctor Ortega. Ah, sí, el DJ ah, sí? de Faren. Hi haurà diferents DJs. El Quique DJ, el DJ de Faren i un altre DJ que ara sí, et dic la veritat, yeah. no. Ah, sí, el té aquí l'Anna. Quins DJs hi hauran? Explica'ns una miqueta. L'Anna, que malota, que ha arrencat el paper. <laughs> no, però després el tornem. ja, ja, ja. ve el DJ Quique, <laughs> a, també això de la festa dels 80. Dels 90, el Xavi EP, a veure, Pau, <laughs> del dans actual, l'Héctor Ortega, i del DJ resistent, Residents, Ramonet i, Giuseppe, i Giuseppa. Josep. Doncs bé, no he trobat la cançó, que és raro, oh, que és raro, pena. perquè això està ple de cançons Espera, i no hi ha la del Ryan I la París. presència dels artistes VIPs que venen Alan Cook, Len Roy, Pedro Morales del grup Daydream, DJ Roman, David Lime, Cristina Manzano del grupo uh! Squash Gang, Raúl Olivares del grupo Mod One, Mike Platines i Kenta Noller. Cool. Molts d'aquests van estar a la, fe a la marató de Radio Star i, bueno, què us sembla si fiquem el recordatori? Del, bueno, de la festa aquesta... Y a partir de la medianoche, fiesta Radio Star Tarrasa de la nueva temporada 2012-2013. será en la sala de fiestas Fred de Tarrasa, antigua discoteca No Name Neon. Actuando en exclusiva Ryan Paris. Ryan es Ryan Mira, és aquesta. Ah, ja la sí, pues sí. per això, Dolce Vita. aquí al Ryan. Claro Ah, és aquest. Sí, és, és el recordatori, aquest és el Ryan París. Ivan, que sí que confirmem que són 10 euros que, que posa aquí. Esa noche DJ Romarenga. Y tenemos que petar. Venga, venga, vamos. Alan Cook. Alan Cook, aquest ja els has dit, Anna, no? Sí, sí, sí. Doncs bé, en definitiva, que té bastant bona pinta. Jo no m'ho perdria. L'Enroy. Jo no m'ho perdria, però el que passa que no tinc 18 anys, o sigui ah, clar, que no puc anar. Ah, clar, els noms dels que vindran. Vale, I sentim vale. una miqueta de música d'ells vocales del grupo Daydream. La veritat és que aquesta música és bona, eh? Mola, mola. Sempre diem 80, oi no, però... Però... Estan passant... Ai. Ah, no, no, he dit, no he dit que no m'agradi, eh? Són <laughs> 80, Esther, sí, sí, 80. Sí. Doncs bé, anem sentint-ho de fons i bueno, jo ja aniria, la veritat. O sigui, que si teniu l'oportunitat, algú que ens estigui escoltant que, que tingui 18 anys, jo, jo ja aniria, i clar, que, que vulgui veure els artistes aquests, que són importants. I nos acompanyarà Mike Platines. Aquesta cançó m'agrada. Recuérdalo. El 17 de noviembre a partir de la medianoche, fiesta Radio Star Tarrasa. Más información en www.radiostartarrasa.com o en nuestro Facebook oficial, Radio Star Tarrasa Oficial. Una cita única, no te la puedes perder. Estaremos todos los DJs de la Radio Cultural de Tarrasa. Aforo limitado nos transportarán a los 80 Kike DJ, a los 90 Xavi EP y pinchando la mejor música dance actual Héctor Ortega. Al DJ da Faren. Recuerda, en la sala Fred Aster, en el centro de la ciudad de Tarrasa. Entradas anticipadas ya a la venta. Doncs bé, això ha sigut el, la promo de la sí. festa que, que ens promo, porten demà a Radio Star. Des d'aquí la promovem al màxim, si és que serveix d'algú, perquè jo crec que molt de, la majoria dels nostres revisions no tenen 18 anys. <laughs> Però bueno, eh, de totes formes, s'ha de fer perquè és sí. la ràdio que ens porta a la festa aquesta. <laughs> I ara anem amb una altra secció. Hem estrenat la secció de música d'Anna i ara estrenem una nova secció que es diu Contrari Test que ens la porta l'Ester Reyes No, no, no és, en realitat es diu Sabies que Perdó que ens hem vale, liat Perdó, perdó, és que en, ens hem liat una mica amb, amb els noms. És que els guions van... Vale. Sí, com que hem Disculpeu. canviat el guió... Eh, com que hem canviat que el de guió està canviat, vale. Sí. El guió es diu, es diu Sabeasque. què. Vale, doncs és aquí no, no, Anem amb la teva secció. Perdona, Estel. <laughs> No passa res. Començo? Bueno, sabies que, pots, que es pots distingir entre un somriure autèntic i un fals? No és broma, hi ha una manera de distingir quan una persona somriu per compromís o quan en realitat és un autèntic som... de mostra de gratitud. Com? El somriure, a diferència de totes les altres expressions facials, té una versió diplomàtica. De fet, cada dia que somriem, sense sentir emocions, acompanyen aquesta expressió. Doncs bé, Guillaume Duchenne de Boulon, nourec francès, va observar un somriure fals o poc sincer només activa els músculs dels llavis i la boca, mentre el somriure autèntic és una resposta involuntària en una emoció espontània, que només activa els músculs eh, auriculars que envolten els ulls. Recorda, el múscul o orbicular el que l'envolta els ulls quan s'activa Eh, eh, bueno, això amb les... Ai, que m'he liat. Amb, les, amb els somriures sincers s'activen els, els músculs dels ulls. I no només passa i passen quan una persona gaudeix o té plaer real. Les galtes s'eleven i les celles descendeixen lleugerament. Si el somriure, i el somriure també és molt ampli, també podem observar que el, el, les potes de gall i el brillantor dels ulls. Amb somriure fals no es produeixen aquests canvis al voltant dels ulls, ja que l'auricular ai, la auricular no es pot activar conscientment, ni el front ni les celles. Un somriure fals apareix o massa aviat o massa tard. I a més a més, un somriure fals tendeix a expressar-se lleugerament una simetria al costat de la cara. Normalment es mostra a la banda esquerra. Sabies que les begudes esportives no es beneficien? Sabies que les begudes esportives no són tan bones com diuen a publicitat? Les, les propietats sobre la salut que li acrediten no són reals. Ho demostra una investigació i que en realitat és pitjor, que podrien provocar malalties com l'obesitat. Les begudes is isotòniques no són beneficioses. Aquesta és la conclusió que arriba al macroestudi publicitat per British Medical Journal. A més, de, a més denuncia a empreses que van patrocinar a científics com a únic objectiu a desenvolupar una nova àrea de comercialització. En altres paraules, aquests científics van aconsellar als influents a organitzacions de medicina que, que en l'esport es pot usar aquestes marques per donar-li un consumidor, un consumidor consells de salut diaris. I tot això, bueno, que és mentida. Segons l'article, el negoci de begudes esportives reporta milions i milions de dòlars. Una bona part de les marques i publicitat influeixen molts, doncs exerceixen molt poder, com per exemple la Pepsi, la Coca-Cola, tot això no... Diuen que són begudes energètiques, però l'únic que fan, bueno, que tenen bon gust. I sabíeu que és, perill, és perillós caminar al, bueno, al, sobre l'aigua eh, utilitzant una pilota d'aire? Has somiat en ficar-te dins una pilota d'aire i caminar sobre l'aigua? És, és una moda nord-americana de, pels balnearis i les zones turístiques, però el govern diu que no és segur. Després del que una persona s'introdueix a una gran pilota de plàstic, els encarregats s'inflen amb una bomba d'aire a través d'una obertura, que després la tanquen tornant l'hermètica. La persona que està dins pot rodar o caminar sobre l'aigua i altres superfícies incloent el gel i la pastura, com si fos un ratolí dins d'una esfera. Per què és perillós? La consumició de Seguretat de Productes per Consumidor CPSC dels Estats Units explica que l'oxigen pot es, es pot escutar dins de la pilota i es poden assolir nivells... Es poden, bueno, pot haver molt diòxid de carboni, exhalat pels éssers humans, perillós en qüestió de minuts. La gent amb les condicions mèdiques amb problemes cardíacs i els, i, o pulmons i respiració podria córrer mm, bastant risc i bastant dany. Un altre problema és que la pilota no compta amb una sortida d'emergència. El tancament pot ser obert i només només des de fora es pot obrir. Per tant, la gent es pot quedar atrapada a l'esfera, augmentant el risc de lesions i mort. I hi ha hagut dos casos ja de, de nens que s'han quedat allà tancats, però bueno, no, els ha, no els ha passat res. I això és tot. Ui, ui, ui. Ara ja m'has tret les ganes de ficar-me en una bala d'aquestes. Ha, ha sigut la meva il·lusió durant un munt de temps i ara ja... <laughs> Però no, això ja ha passat la gent que té, té problemes de respiració i això, però no és gaire segur, eh? Bueno, bueno. Eh, vosaltres què penseu d'això? Perquè, clar, ara ja a mi m'han deixat... Anna, tu què penses? Doncs que a mi també em feia il·lusió, però ara amb el que ha dit, doncs... És igual, és igual que ens morim, anem i ens morim. Igual. Si ens morim, per almenys ens haurem muntat això. Claro. Tenim missatges al Facebook, xarxes socials, també recordem que, ens, podem, que ens podeu trucar al 937 i ens han dit, l'Alba Algava ens diu Bona nit, primer de tot volia dir-vos que està molt bé el programa i que si em podia posar la cançó de Pajaritos en l'aire, si plau, moltes gràcies.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 Me pintaron pajaritos en el aire. continuem ja. Conducta contrària sonava Té Te pintaron pajaritos que ens l'ha demanat l'Alba, doncs li enviem des d'aquí amb una abraçada conjuntament. I tenim una trucada, primera trucada de la nit. Amb qui parlem? Bona nit. Bona nit. Amb Bona qui parlem? Nit. Qui parlem? Amb el Sergi. Què tal? Molt bé. Sí? S'ha solucionat el problema amb la cosina, de l'amiga... Sí, què ha passat? Explica'ns. I tot això? Què ha passat, Sergi? Eh, jo és per, eh, per dir-li al Pau que no està, no ni res. També sí? per acomiadar la meva Però, pots parlar una mica més alt, sisplau? És que no... Es vol acomiadar. Ah, bueno. Sí? Com? És que no eh, t'entenc. Eh, gràcies a ell, eh, ara... Bueno, no és que hagi sortit amb la cosina, sí? però he acabat sortint amb la, amb l'amiga que... Oh. Amb l'amiga de la cosina! <laughs> Gràcies. bueno, de res. Que, com us va? Bastant bé. Sí? Bueno, pues que seguiu així, eh, Sergi? Però amb qui? A, a veure, aclara'ns, aclara'ns, perquè en, ara ens has deixat amb, patir difícils. Amb l'amiga, no? Amb l'amiga, però de la teva de cosina. la cosina o, o què? Perquè ara m'has... No, o sigui, no, amb l'amiga. Eh, la, la meva amiga, que m'ha sí. presentat la seva cosina, vale. va dir, ella està molt bé, no sé què, diu que tu no sé què Clar, però llavors eh, no em va començar tot, i primer vaig parlar amb ella, amb la cosina vaig parlar, eh, vaig fer amics, però no em va acabar de convèncer i, va, i vaig intentar fer eh, quedar amb la meva amiga i al final, doncs pues mira, ha sorgit. Molt àgil, tigre. Oh. <laughs> doncs, bueno, final feliç, no? Sí. El que volies al final, doncs ha passat. Eh, Tracta-la bé. molt bé, molt bé. Ja vas escoltar els meus consells de la setmana passada, no? Sí. Doncs pues aplica'ls. Vale, vinga, que dureu Fes molt. El que el teu cor et digui. Mm. doncs vinga, moltes gràcies per trucar. Alguna cosa més? Eh, sí, dedicar una cançó. Dedica, dedica. Aquí. Eh, li dedico a la meva amiga, a l'Alison. <laughs> Eh, Espera, la... amiga o nòvia? A la meva nòvia, l'Alison. Ah. Ui, ui, ui. Ah. <laughs> ui, ui, ui. Sí? Quina eh, cançó? La, a, eh, la can... a ella li agrada molt la cançó de Justin Bieber As Long As You Love Me que li vull dedicar a ella perquè sàpiga que me l'estiu molt ara. Oh, que bonic, que bonito. Bueno. Ens està escoltant o no? Sí, segurament. Bueno, doncs, si ens estàs escoltant, Alison, Alison, en un moment et posem la cançó. Va per tu, vale? aquesta Va cançó. Doncs en un moment te la posem i continuem. Gràcies per trucar, Sergi Marça. Vinga. I ens veiem o ens escoltem més ben dit ben aviat. Adeu! Bona Adeu, nit. Bona, bona nit! Doncs bé, continuem a Conducta Contrària. I ara toca anar amb més seccions. Una altra secció nova, i han fet una secció nova de la Esther, però toca aquella que, que abans ens hem fet una mica un lío perquè, clar, amb les novetats del guió i totes aquestes coses, sí, doncs... Bueno. I, eh, bueno, sí. I això, bueno, de moment que al programa tenim noves seccions, tenim encara més seccions per anar estrenant de tant en tant. I, bueno, només dir-vos que ara comencem amb la secció de l'Anna Morales, que es diu aquesta, i aquesta sí que no m'equivoco, es diu Contrari Test. És així? Sí. Comencem. Comencem. Doncs bé, aquesta setmana uh, us porto aquesta nova secció i li faré a l'Ester. Eres la elegida. Es titula Som amics o més que amics? A veure, <laughs> espera. Um, és l'eterna pregunta que tots ens hem fet alguna vegada. Som amics o més que amics? Si tens dubtes sobre els sentiments que tens cap al teu millor amic o amiga, respon sincerament al test. Vale. Estàs preparada, Esther? Sí. Vale. La primera pregunta. Quan fa que us coneixeu? A menys d'un any, bé, tota la vida, ser dos anys o així. Menys d'un any. Vale. Dos, teniu algun secret? A, i tant. B, no gaires els típics d'amiguets. O C, sé moltes coses d'ell. Els típics. Vale. 3. Sortiu de festa els dos sense altra gent? Sí? Algun cop o no? No. No, vale. Quarta, la gent us fa bromes i us pregunta si sou nòvios, poques vegades, si sempre o mai. Mm, mai. Bueno, mai. és que no... Amb la cinquena, algun moment has sentit atracció cap a ell? Eh, sí, però només amb amics, una vegada tenia un dia tonto o mai? Eh, sí, la, la no? Sí. Vale. La sisena, et faria ràbia que ell comencés a sortir amb algú? Sí, preferiria que estigués solter o no. Sí. Sí. I l'última, heu fet mai el joc d'imaginar què passaria si fóssiu nòvios? A. Sí, sovint. B. Algun cop. O C. No. Però com, això, imaginant-m'ho jo o com, jugant? Tipo el joc de... Imagina't si fóssim nòvios o, o que la gent ah, digui... No, mai, mai hem dit de... Imagina't això, però... No. Doncs bueno, ara mm, et diré Esperem, esperem, esperem un segon. Ah, Tenim una trucada. Bona nit. Hola. Hola, bona nit. En què parlem? Jo sóc la madrina morena. Ah, ah Olga. Olga. Bona nit, Olga. Eh, bueno, moltes coses ens has de dir, però abans de tot li dic a l'Anna, per això li he dit, esperem, vols fer el test, oi, Olga? Sí, em fa molta i tu. <laughs> Ah, doncs ah, vale, vinga. perfecte. I recordem als nostres oients que seguiu les preguntes de l'Anna, i apunteu-vos les respostes A, B en un paper i després l'Anna us donarà la resposta de com saber si, més o menys, si sou amics o sou més que amics. Olga, estàs preparada? Yes. Empieza vale. el desafío. Primera pregunta. Quan fa que us coneixeu? A. Menys d'un any. B. Tota la vida. O C. Dos anys o així. Mm, la A. Vale. Pregunta 2. Tenia algun secret? A. Ah, I tant. B. No gaires els típics d'amiguets. O C. Sé moltes coses d'ell. Sí. Vale. La 3. Sortiu de festa els dos sense altra gent? A. Ah, sí. B. Algun cop. O C. No. No. No. Sí. <laughs> La quarta. La gent us fa bromes i us pregunta si sou nòvios? Poques vegades, sí sempre o mai? Eh, ah, sí, poques vegades. Vale. La cinquena, algun moment has sentit atracció cap a ell? Sí, però només som amics, una vegada tenia un dia tonto o mai? Mai. Mai. Uh, la sisena, et faria ràbia que ell comencés a sortir amb algú? Sí? Preferiria que estigués solter o no? Sí. Vale. <laughs> I l'última, heu fet mai el joc d'imaginar què passaria si fóssiu nòvios? Sí, sovint, algun cop o no? No. No. no. Doncs, Olga, un segon, que et miro a veure què has tret. A veure. Ah, vale. <laughs> Esperem, Olga, perquè m'han dit que tu no coneixes el Pollo Star. Això és veritat? És veritat, no sé qui és. Doncs mira, que et vol dir una cosa. <laughs> és un, és un bueno, diu que està molt content de que truquis, eh? Ai, digue-li hora de per meva, piu, piu, piu, piu. I que com està el teu... Espera't, a veure què diu. Olga, ho tinc! Espera't, que ara està preguntant una altra cosa. Com està el teu amic fantasma? Ah, està molt bé. Està, molt està bé, fantasmat, eh? És un fantasma. Francisco Javier aquest. de los Montes. Sí. Doncs un dia hem de fer una connexió en directe amb, amb el fantasma aquest, eh? Vale, Olga, tinc la teva resposta. Ai, vinga, va. Um, la majoria has tret as. Això vol dir que si la majoria es respostes, doncs vol dir amics, no t'ho creus ni tu, que només sou amics. Esteu superenxutxats. <laughs> Deixeu de fer veure que només hi ha amistat entre vosaltres i feu el pas d'una vegada. Home, ui, ui, ui. ataca, ataca! <laughs> ui, ui, ui. Això d'enxutxats existeix. I, i el meu, em ve curiositat. Enxutxats. No <laughs> diré. Olga, ara has de confessar qui és? Sí, ara, espera. Això, Olga... que s'entri tothom. Olga, sisplau. Aquí a la ràdio que s'entri tothom. Aquí, home, què va, què va. No. Si estem aquí amb, com es ah, diu? En, privat. Amb confiança, ningú s'entera. <laughs> Clar. Ja, ja us ho diré, ja us ho diré quan estiguem en persona. Sí, sí, sí. sí. Molt bé. Doncs vinga, moltes gràcies per trucar. Gràcies per trucar. I m'han dit que volies una cançó, Olga, Olga. No et preocupis no, esperes, que no es pensa. Que, que jo no sé què m'ha tocat. Ara, ara, <laughs> Esther, no et preocupis, ara t'ho dic. Espera't, m'has dit que volies una cançó, oi? Sí. Doncs, bueno, mirem els resultats de l'Ester i la posem, vale? Quina és? Quina cançó vols? Ah, la Tonight Tonight de... De Hot Chili Ray? Yeah. Doncs bé, moltes gràcies per trucar i trucar la setmana que ve i totes les que... Ho faré, ho faré. <laughs> Molt bona nit, Olga. Bona nit. Bona Bona nit. Adéu. Vinga, adéu. Adéu. Recordeu, podeu continuar trucant, és el 937 i anem a veure les esperades respostes i les Esther, solucions de l'Ester. El teu test em marca que la majoria ha respost sí. Uh. Ai, Ai, Llavors, ai, ai. això vol dir que entre vosaltres hi ha una bona amistat i res més. Així que oh. no patiu per si l'un vol alguna cosa més que l'altre. Friends forever. forever. Eh, merda. <laughs> Qui és? Ah, eh, top secret. Si, hi ha confiança també, si també. Claro, perquè no, no, la ràdio i tothom s'entera. Doncs bé, anem no, a escoltar no. Tonight Tonight de Hot Chili Ray per l'Olga. Seven days of torture, seven days of bitter, and my girlfriend went cheated on me. She's a California dime, but it's time for me to quit her. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. Yeah, it's alright, alright Tonight, tonight I woke up with a strange tattoo Not sure how I got it, not a dollar in my pocket And it kinda looks just like you Mixed with that Galifianakis huh. La, la, la, whatever La, la, la, it doesn't matter La, la, la, oh well La, la, la, we're going at it tonight Tonight, there's a party on the rooftop But watch how good I'll fake it world's unfitting Keep it together Smile on your face even though your heart is frowning But hey now, you no good. I'll be a platinum, I'll be a silver, I'll be a gold. As long as you love. I'll be soldier Fighting every second of the day For your dreams, girl I'll be your hover. You could be my destiny's child on a singer. So don't stress and don't cry. What we don't need, no one's to fight. Just say. make sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, cause that's just how we do. Used to tell me sky's the limit, now the sky's our point of view. Man, we stepping out like whoa. Oh God. Cameras point and shoot. Ask me what's my best side. I stand back and point at you, you, you. The one that I argue with, feel like I need a new girl to be bothered with. But the grass ain't always greener on the other side. It's green where you water it, so I know we got issues, baby, true, true, true. But I'd rather work on this with you than to go ahead and start with someone new. As long as you love me, we can be stars. conducta contrària compleixi les mesures de seguretat. Tómate te lama. El que sí que et podem assegurar és que passaràs una bona estona. ¿Le gustaría probar cosas nuevas? Advertim que el programa pot arribar a crear addiccions. Te pueden notizar, en serio. Doncs bé, durant aquesta pausa per cançons hem sentit dues cançons, hem sentit la de As Long As You Love Me i la de Tonight Tonight de de Hot Chili Paper, Ray, Papers? Ray, ah. Hot Chili Race, Cheye Race. Meliat, Era... Ah, I bueno, sí, la Montse em deia per, les, per Facebook Hola nois, m'agradaria que, posava, que un Locket of, of Heaven de Bruno Mars i és la que hem posat al principi i després ha trucat la Montse <laughs> dient que posem la de Barabara Bere Bere de, del Michel Telo en remix però el que passa que justament sortia en aquest programa, però no ve en remix, sinó ve la normal. Però abans d'això... Eh? Jo és que no escolto gaire vere, vere. aquest tipus. Mira, dona la casualitat de que tinc el remix. Pues no és aquesta. No és aquesta? <laughs> ja deia jo, aquesta no em sona. No, si és que no, no és, no és. És aquesta, la normal. Ole, ole, ole, ole. La veritat la lletra és, que, és el que més m'agrada. Si no és en remix, si no és en remix, la veritat és que no està mona. Eh, bueno, mm, faré la meva secció rapideta perquè, perquè tenim que... Temps. Tenim que el Pau s'ha d'acomiadar. Així que començo ja, ja, ja, rapidíssimament dient... Sabem que... Iniciar-se en el món de la música mai ha estat fàcil per això, avui, a Conducta Contrària, el nostre descobriment youtubero d'aquesta setmana és... Megan and Liz. Avui tenim a Megan and Liz, doncs bé, aquestes noies tenen 19 anys, són bessones, la Megan és la que va néixer abans i segons elles, tan sols amb un minut després de que naixés la Megan, va néixer la Liz. La Megan estudia guitarra des de fa 5 anys, són de Nashville, Estats Units, i al YouTube podem trobar covers de cançons d'altres can... covers de cançons d'altres cantants, o sigui, versions, però també últimament podem trobar cançons pròpies de composades per elles. Si us sembla, escoltem la primera cançó, que és un cover de la Taylor Swift, que és We Are Never Ever Getting Cut. I remember when we broke up each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, Baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, ooh, ooh. Però aquesta és la Taylor Swift, no? No, són les noies. Què són dius? Plegades. Canta molt bé, eh? Ja, ja, ja, ja, ja. Si és que al YouTube podem trobar de tot. Bueno, també tinc... I'll never també tenim el que us he dit, cançons seves pròpies com aquesta Like I Would. Aquesta és seva i la, es pot comprar ja a, a l'iTunes. Són EPs que fan elles. With over 20 titles to her name But here's the funny thing She's not a day older than 18 See, I have bigotry living in this town. I'm not a beauty queen. I would stay, but I don't wanna drown. I bueno, ja com a últim, també aquesta cançó que va sonar en covers d'altres cantants com la Simorelli, crec que li donen un toc molt bo. What makes you beautiful? Bé, i fins aquí la meva secció d'avui. Són Megan and Liz, les podeu trobar buscant Megan i la I aquesta típica, és que ara no sé com es diu, la I que sembla un buit i ah, Liz, ah, sí, sí. bueno, en què poseu Megan i Liz al, al YouTube ja us surten i les una podeu cosa, trobar Ivan, puc dir una cosa corrents? Sí. Que ara m'ha vingut al cap dels premis de Grammy de la MTV, sí, que, que vull dir que uh, va guanyar l'Adel, no? Amb bueno, major votacions i tot això. Depèn, Perquè ho he estat premis. buscant aquesta tarda i això. I el que més em sortia és Adele. <laughs> Llavors, sí, doncs... perquè van guanyar molts premis diferents. Jo el vaig veure un tros, però no, no sencer. I bueno, és depèn. N'hi ha molts premis i a, ara sí, ens est... segur que ens està escoltant la Mireia, que és una gran seguidora d'aquests premis, ens ho podria explicar perfectament, però bueno. Ja, ja li direm un dia que vingui que ens ho expliqui bé com s'ha de sí. fer, però ens, el Pau s'ha d'acomiadar. Vinga. Eh. Bueno, doncs que ho he estat pensant i me n'aniré d'aquest programa per temes de format i coses aquestes i que jo m'ho he passat molt bé amb tots vosaltres, amb els oients i amb tot això i que espero que vosaltres també us ho hagueu passat bé amb mi sí. i que doncs que espero que, que, que... això duri per sempre en conducta contrària, que us vagi tots molt bé i Gràcies. que seguiu igual de bé. Gràcies. Doncs gràcies, ha sigut un plaer que, que estiguessis amb nosaltres durant aquests gràcies. set programes. Eh, nosaltres també ens ha agradat molt estar amb tu. Mm -hmm. I doncs bé, eh, ja està. Alguna cosa més voleu dir vosaltres? Bueno, doncs pues aquí et trobarem una mica a faltar. I, eh, i bueno, també espero... hem de dir que, bueno, que a partir de la setmana que ve eh, començaré a venir gent, alguna gent, potser venen sí. nous col·laboradors, i que tenim seccions i recordeu que la nostra frescura no es perdrà i bueno, la nostra forma de ser i de fer el programa seguirà sent la mateixa, o sigui que us esperem aquí com sempre cada divendres a, de 8 i mitja a 9 i mitja o més ben dit a dos quarts, de dos quarts de 9 a dos quarts de 10. Ha sigut un plaer estar amb vosaltres aquesta nit una miqueta trista per sí. l'acomiadament, però bueno, ens hem d'acomiadar. Que vagi bé. Vinga. Igualment. Bona nit. Adeu. Adeu. Molt bona nit. I ara és quan diem adeu. No, no, no, ja, ja, ja. <laughs> no, ara és quan diem adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. adeu. Descanseu molt i si sortiu aquest cap de setmana, agafeu, o sigui, no va veu, agafeu el cotxe amb precaució, vale? Doncs vinga, ens veiem la setmana que ve amb moltes ganes d'estar un altre cop amb tu i vinga, doncs fins després. Fins Molt després, bona nit. Per dir, alguna cosa, per dir alguna cosa, perquè lo nostre no és un adeu, és un fins després. Molt bé.